Денеска е 19. јануари 2013 година, Богојавление. Да, тоа е еден од исто така поголемите православни празници, кои што во последно време на вистине добива на замав и актуелен. Дори денеска Сабајлево очитам наслов Охрид е спремен за големиот спектакл. Значи, знаеме дека нај големите настани денеска се на Вардар, не знам точно сега од кој мост ќе го фрлаат крстот, и во Охрид. И мнозина православни денеска ќе бидат присутни на тој настан и ме зачудува тоа што не знам, се уште не знам дали има празник во православието, а кој што, во кој што не доминира паганизам и суеверие. И во овој случај, најдов еден текст кој што сметав дека е интересен да го споделам со вас. Празникот се славил во предхристијанскиот период, најнапред. И еве како се славил. Забележите ги сега елементите кои што се присутни денеск. А денеска е, го нарекуваат христијански празник и го чествуваат а, а, заради тоа, заради крштевањето Христово на реката Јордан. Знаеме со што е поврзано богојавление или водици. Вели богојавление бил празник на многу божечкиот бог давател, така наречен дај бог, кој ги исполнувал желбите на луѓето кои му се обраќале при отварањето на небото. Интересен е овој израз, така носи наслов и денешната проповед наша, отворени небеса, ке видите подосна и зошто, Интересно што ова исто така било и тогаш застапено, значи, во паганизмот. Значи, овој дај Бог ги исполнувал желбите на луѓето кои што му се обрекале при отварањето на небото. Е сега кога се отварало небото, вели, според верувањето, ноќта спроти празникот, точно на полнок, во глуво доба, нека така познато, во народот, се отварало небото и на сите што будни ќе го дочекале тој час, Бог им ги исполнувал желбите. Овој дај Бог че нешто како нова година треба до па не знам што тамо. И сега вели, според едно предание од Охрид, што го забележал Кузман Шапкарев, некој човек што овој миг го дочекал гледајки низ прозорецот, значи го дочекал полноќ, сакајќи да има еден осмак пари, сега како објаснување осмак е стара мерка, тоа се два шиника, односно 50 килограми, значи монети. не пари тоа што така биле. 50 килограми злато. Значи дај Бог, може да даде се, какво сакате желба. И сега, значи, тој тој момент го дочекал, вика, со главата надвор од пенџерето. И по грешка, место да рече, дај ми Господе еден осмак пари, тој рекол, дај ми Господе еден осмак глава. Значи, ова е предание, запишено од Кузма Шапкарев, и за чудо, во тој час главата му пораснала колку еден осмак. Та не можел да си ја тргни назад од пенџерето и му останала надвор од пенџерето, а тој како закоан на неа. Ова малко на окривтики. <clears throat> Е сега видите овој дел. Тој час, како што се верува, и водите престанувале да течат за миг и биле многу лековити. Тоа е присутно денеска денеска крстените води се лековите. Треба, ако наполните од таа вода, јас знам, јас сум бил присутен на богојавление во Свети Николе, беше малку смешно, мислам во градската фонтана, во е, токав простор, се фрлаше крстот и тие што се фрлаа по крстот, внимаваа да не си ги искршат раците и нозете, мислам, од тоа бетонот, од ваквото пред се. И после тоа се буткаа луѓето да наполнат од таа крстена вода, И што и јас тоа го правев, полнев, шишенци го наносев носев дома, така беше, така бев научен, така знаев. Ако случайно се разболиш нешто, те боли глава, па ќе земеш од водата, ќе си намачкаш на главата, не знам што и ќе ти помине. Еве го откаде е тоа. Значи, тој чаш, а, како што се верува и водите престанувале да течат за миг и биле многу лековити. Ако се налеало таа вода, се лекувале многу болести. А ако пак не се налеало во тој миг, можело таква да стане, значи водата, откако ќе била осветена по специјален обред што го изведувал свештеник. Забележувате, значи, тие не сличности, туку идентичности со денешното значи, празнување на овој празник. А знаеме дека се празнува во чест на исекавање на крштевањето Христово од Јован, од страна на Јован крстото во реките на во водите на реката Јордан. Значи за да не се бавиме со вакви со право ќе кажам глупости, да отвориме ние во Матеј трета глава и да видиме што се случило и што можеме да извлечеме како поука ние од овој момент на Христовото крштевање. Знаете, денеска се верува дека тој што ќе го фати крстот, ќе го прати срека цела година. И дај Бог, кој што во случајов е градоначалникот или не знам кој, му дава фриждер, плазма, не знам што, така натаму. Значи, трета глава, Матеј, 16-17 стих, кога, а кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата. И ете, небесата му се отворија. Ева ова слично што е просто предходно. Како во паганизмот, исто така, тој дај Бог, значи се отварала небесата, па ги исполнила желбето. Небесата се отворија и го виде Духот Божи да слегува како гулап и да се спушта над него. И ете, глас од небесата говореше. Ово е мојот возлюбен син во кого ми е милината или, по-добре, другиот превод, кој е по моја волја. Така некако беше другиот превод. Е сега во Лука, паралелен текст на овој, а Лука дури не кажува и датум, трета глава Лука, единствениот датум во Новиот Завет, што е споменат, е поврзан со Христовото крштевање. Дали ова случајно? Че значи, единствен датум. Видите како почнува трета глава Лука. Лука. Ова е, мислам, не поврзано со темата, меѓуто, еве, кој сме тука да го споменеме. А во 15-тата година од владењето на царот Тиберий, кога Понтије Пилат беше управител на, Ју, на Јудеја, а Ирод четворовласник на Галилеја и така натаму. Се кажува која година се случило Христовото крштевање. Зошто ова значено? Зошто само овој датум е даден како датум во Новиот Завет? Ајде сетите се на Данило 9 глава, проштото, 70 седмици. После... Крштевањето Христово го означува почетокот на последната седмица. И затоа е даден овој датум. За да оној кој што ќе трага после тоа, последното време, како што нели се вели тамо ќе биде запечатена книга тамо во последно време ќе се открие, ќе се дознае, да се дознае, да се утврди оној кој што ќе бара дека се било плански, се било временски точно. Миги тоа, да го ставиме тоа на страна. 21 стих, кога се крсти сиот народ, се крсти Исус и кога се молеше. Значи, Исус се крштел, го крстил Јован Крстител и упатил молитва. Елена Вајќе каже дека таква молитва ангелите никогаш не слушнале понат. Зошто се моли Исус? Што, кои се сега битните моменти од Христовото крштевање? Прво, сите знаеме, Исус не оставил пример како да значи, стапиме во една заедница со Господа, преку крштевање, предавање. Оставил пример како, значи, не, не мало дете, кога не знае ништо, туку на возраст од 30 години имал тој. Друга работа. Се отворила небесата, се слушнал Божиот глас и рековме Исус се моли. Зошто се моли? Тоа е исто еден битен момент. Значи, Исус од тука ќе започне со својата спасителска мисија. Што значи тоа, тој глас Господов од небото? Ова е мојот возлюбен син, ова е по, моја, по мојата волја. Ова е при, а, Отецот со тоа а, а, го прифаќа Христа во мисијата, како спасител на светот, затоа и дошел, што зато се родил, ама и некого друг прифаќа. Исус се моли овде за нас, за да ние бидеме прифатени во Него мајте ова се зборува од духот на проштото. Исус се моли за сите тие тврди срца, за секој од нас, да ние бидеме прифатени од Господа во Него, нормално оној кој што ќе го прифати Христа за свој, спас, за свој спасител. И ќе прифати вистината и ќе живее во вистината. Тоа е еден многу битен момент. И затоа, на таа негова молитва се отвара небото. Исус е заслужен што небото, кое што било затворено, така да кажам, со векови и векови. Зошто? Заради гревот. Заради гревот ние сме си ја затвориле врската, односно ја прекината врската меѓу нас и Господа. Исус е заслужен што ја отворил небесата за секој од нас. За да имаме повторно контакт со Отецот, преку кого? Кој е контактот? Самиот Исус. Друго, овде ја гледаме таа објава, значи, знаете, обично денеска се вели Господ се јави и се одговара на вистина се јави. Господ се јави во оваа ситуација на еден посебен начин. Се јави во сите три лица од Божеството. Тоа го гледаме на крштавањето. И ова се непобитни, а, мислам, стихови, а, кои што пак ете, оние кои што тврнат дека Светиот Дух не е Бог, си ги извртуваат, си кажам, на своја погибел. Како и да е, ова на што сакам да го насушам нашето внимание е отварањето на небесата, затоа ја насловив отворен, отворени небеса. И еве сега ќе читаме коментар, оно што предмако го кажав со своји зборови, еве да го потврди вдъхновено, вдъхновена реч. Вели зборовите што му биле упатени на Исуса на Јордан, ова е мојот возлюбен син, кој, од, кој е по мојата волја, значи зборовите што ги упатил Отецот, го факеат човештвото. Бог му зборувал на Исуса како на наш представник. Покрај сите наши гревови и слабости, ние не сме отфрлени како недостојни. Тој не прифати во возлюбениот во Христа. Божјата слава, која почивала на Христа, представува залог за Божјата љубов кон нас. Таа ни укажува на моќта на молитвата, како човечкиот глас може да стигне до Божјото уво, како нашите молитви може да бидат услишени во небесните дворови. Заради гревот земјата била одвоена од небото и оттугена од заедница со него. Но Исус повторно ја поврзал земјата со сферата на славата, вели овој превод. Неговата љубов го обкружила човекот и достигнала до највисокото небо. Светлината која од отворените небеса ја осветлила главата на нашиот Спасител, ќе не осветли и нас, кога се молиме за помош, да му се спротиставиме на искушението. Гласот кој му зборувал на Исуса и зборува на секоја душа што верува. Ова е моето возлюбено дете, кое е по мојата воља. Ова е глас кој што може да ни биде упатен на секој од нас, на некој што верува. Исус ги отворил небесато повторно за нас, заради нас. И ова отварање на небесата, овој а, говор на Отецот, всушност значи прифакење на Христа во неговата мисија, но преку него Господ не прифаке и нас. Сега ќе видиме некои други е, случаи во Светото Писмо, кои што покажуваат истото. И сега да отвориме во Јован прва глава, веќе ја поминавме таа глава одамна, ама да се подсетиме на еден момент – Знаеме, Јован прва глава зборува пред се за Јован Крстител. За неговото потекло, за неговата мисија. Јован Крстител, кој што ќе окрштива Исуса на Јордан. Кои се познатите зборови на Јован? Ова е Божето јагне, кој што ги зема гревовите на светот. Ова е Спасителот. Ова е ветениот Месија. И Знаеме колку тој громогласно проповедал и крштевал за покаяние. И меѓу другото, и неговите ученици слушнале за тоа кој е Исус, дека тоа е оној на кој што Јован не е достоен ни да му ги врзе, вика, врвките од обувките. Кој, кој биле првите ученици кои што тргнале по, по Исуса? То биле Јованови ученици. Андреј и Јован Богослов, писателот на Евангелие по Јован и на Откровение. Андреј и Јован. Андреј отишел и го повикал првин својот брат, Петар. Потоа Исус се срекал со Филипа, го повикува Филип. А Филип кого повикува? На кого му кажува? Натанаел. Е, сега е битен момент со Натанаел, оно што сакам да го кажеме со Натанаел. Од 45 стих. Значи, читаме прва глава Јован. Филип го сретна Натанајла и му рече, го најдовме оној за кого пишува Мојсей во законот и пророците. Исуса синот Јосифов од Назарет. И Натанајл со малку скепса и со предрасуди, може ли да излезе нешто добро од Назарет? Му рече Натанајл. И Филип му одговара, она, многу едноставно и јасно, дојди и види, дојди увери се. Исус го забележа на Танаела како му се приближува и рече за него. Ова е едно силно признание. Силно признание за Натанаел. Еве вистински израелец во кого нема лукавство. Од каде ме познаваш? Увели Никодим. Натанаел се извинува. Го прашува. Уште пред да те повика Филип, му одговори Исус, те видов под смоквата. Рави му одговори на Ова било доволно, ова било доволно за Натанаел да го каже ова што Петар ќе го каже исто своевремено. Што кажал? Признание дека Господ, ова Исус е Господ, Исус е Месијата. Ти си Божи син, ти си Израелев цар. Исус го одговор му рече, веруваш зашто ти реков дека те видов по смоквата. Ке видиш и повеќе од тоа. И се внимавајте што му кажува во 51 стих. Вистина, вистина ви велам. Од сега ќе го видите небото отворено. И Божите ангели како се искачуваат и слегуваат над човечкиот син. Кој е овој момент? Што сака Исус да му каже на Натанаел? Да го подсети на еден момент од Стариот Завет, така ли? Јаков. И на Јаков му била отворена небесата. Во една друга прилика, која бил разочаран, која бил осамен, потиштен, која го гонела вината за она што го сторил. Но сега сме кај Натанаел. Вистински израелец во кого нема лукавство. Која е разлика меѓу Натанаел и, и Јаков пред да стане Израел? Он бил лукав, он бил лажго. Но кај Натанаел тоа не е случајот. И сега му вели Од сега ќе го видите небото отворено. Кој бил заслужен за тоа што небото е отворено? За секој од нас, самиот Исус. И Божите ангели како се искачуваат и слегуваат на човечкиот син. Во планот на спасение, меѓу другото се вклучени и ангелите Божии. Ние можеби не сме свесни колку пати во животот токму ангелска рака не спасила од некаква си ситуација. Е сега, да прочитаме исто коментарот. Копнежот на вековите, читам 91 страна. Во времето кога Филип го повикал на Танаел, сега да видиме како тоа а, може, значи, факт е дека небесата за нас, за сите нас се отворени. Повторно е возможен директен контакт со Отецот, преку посредникот, единствениот посредник, Исус Христос. Но, ако сакате не само да ви бидат отворени небесата, туку и да ги добиете сите тие неизмерни благослови од небото, но не е оно што дай Бог ќе ви даде, мислам, па ќе барате пари не знам што, благословите небесни. Еве што треба. Зошто Натанаел бил а, вистински израелец без лукаство, зашто Господ му го отворил небото на него и на сите други ученици барем тие тогаш што биле неколку мина, овде не спаѓал Јуда се още. Еве, во времето кога Филип го повикал на Танаел, тој се наоѓал во една тивка шумичка, задлабочен во мислите за објавата на Јован и за пророштата што се несували на Месијата. Натанаел го слушал Јована, како проповеда, значи Јован Крстител, и тоа го потикнало да земе да бара, да истражува во Стариот Завет, односто пророците задлабочен во мислите, ги проучувал проштата што се однесувале на Месијата. Тој се молил да му се открие дали оној кого Јован го најавува е навистина избавителот и Божиот дух се излеал врз него, осведочувајќи дека Бог го посетил својот народ и дека за него подигнал рок на спасение. Филип знаел дека неговиот пријател ги проучува проштата и го пронашол доека овој се молел под смоквата. Што правил Натанаел по таа смоква? Значи ги проучувал пророштвата со искрена желба да дознае која е Месијата и дали всушност овој на кого што укажува Јован, кој што во некој приличи ќе каже еве го јагнето Божие. Дали тој е тој? Филип знаел дека тој ги проучава пророштвата <clears throat> и го продошол под смоквата, додека овој се моли. Скриени меѓу лисијата, тие често се молеле на тоа самено место. Значи Филип и Натанаел често доаѓале под смоквата и се молеле и проучавале. Веста го најдовме оној за кого се напишал во законот, а исто така и пророците, на Данаил му се отворила како непосреден одговор на неговата молитва. Затоа што тој се молил да го најде, да, да види дали и кој е Месијата. Меѓутоа, верата на Филипа се уште била колеблива, па со сомневање Филип ќе му каже, ама тоа е Исус од Назарет, нели синот на Јосиф. Во срцето на Натанаел повторно се појавиле предрасуди, па тој извикал може ли нешто добро да излезе од Назарет. Филип не се впуштал во расправа, туку му рекол едноставно дојди па види, увери се. Исус го на Натанаело како му се приближува и рече за него, еве вистински израелец во кого нема лукавство. Изненаден на Натанаел извикал, од каде ме познаваш? Исус му одговара, те видов, мисли дека беше подсмакан. Тоа било доволно. Божествениот дух кој му дал сведоштво на Натанаел, доека сам се молел под смоквата, сега му зборувал преку Исуса. Иако се сомневал и им попуштал на своите предрасуди, Натанаел дошол кај Исуса со искрена желба, внимавајте, со искрена желба за вистината и сега неговата желба била исполнета. Небото за нас е отворено, но за да ги добиеме тие огромни благослови, меѓу другото за да бидеме прифатени од Господа, мислам, ние сме прифатени во Христа секако, е со искрена желба да ја бараме вистината. Господ нема, нема да ја сокри од нас. Неговата вера, вера била поголема од верата и на човекот што го довел ка Исуса, значи од Филипа, и тој ќе каже, Рави, ти си син Божи, ти си цар Израел. е интересен е овој дел, <clears throat> би сакал ја да го прочитам. Кога Натанаел би се доверил на рабените за водство, никојаш не би го пронашал Исуса гледајќи и расудувајќи самостојно, тој станал Христов ученик. Така и денес со многумина на кои предрасудите не им дава да го прифатат она што е добро. Колку би бил поинаков резултатот кога тие би дошле и би виделе? Колку мина вие сте повикале од вашите православни комши да дојдат па да видат? Меѓутоа не дошле. А денеска се во голем број крај Варвар или во Охрид за да видат што ќе им даде дај Бог. Но Натанаел не го ставил своето спасение во раците на рабените, во раците на поповите и свештениците, што е многу погрешно. Туку самостојно проучувал, се молел, со искрена желба да ја дознае вистината. И се доека луѓето вели имаат доверба во водството на човечки авторитет, никогаш нема да дојдат до спасоносното сознание за вистината. Како Натанаел, значи треба самостојно да, да ја проучуваме Божјата реч и да се молиме за просветлување на Светиот Дух. Ангелите од светот на светлината се близо оние кои во понизност бараат божествено водство. Ете зашто на Натанаел му е отворено небото. И можел да ги ужива овие благослови, па и Исус, од Исуса да, да добие еден таков комплимент, кој што редко, ја мислам дека единствен е тој, за кој што Исус му кажал, ти си прав израелец. Во тебе нема лукавство. Што искрено пристапувал, искрено барал, искрено сакал да ја дознае вистината. Се видите уште еден цитат. Всушност, овде Христос рекол. Значи, кога Христос ќе му го каже 51 стих, ќе му сообшти, ќе видите и повеќе, ќе ви се отвори небото, и ќе видите како ангели се симнуваат и качуваат над Синот Божи. Значи, на тоа се мисли, Христос овде всушност рекол, на брегот на Јордан се отвори небото и духот слезе врз мене како гулаб. Таа сцена потврди дека јас сум Божи син. Ако верувате во мене дека сум Божи син, <clears throat> вашата вера ќе биде освежена. Ке видите дека небото е отворено и дека веќе нема да се затвори, го отворив заради вас. Оно што предходно го спомнав. Божите ангели се качуваат, носејќи му ги на таткото молитвите на сиромашните и несрекните и слегуваат, носејќи им благослов, надеж, окрабрување, помош и живот на синовите човечки. Божите ангели постојано се качуваат од земјата на небото и се симнуваат од небото на земјата. Христовите чуда за погодените и болните биле издействувани со Божја сила преку службата на ангелите преку Христа со помош на службата на неговите небесни гласници, нам ни доаѓаат сите Божи благослови. Примајќи на себе човечки облик, нашиот Спасител ги спојува своите интереси со интересите на паднатите Адамови синови и керки, додека со своето божество се држи за Божиот престол. Што е тоа? Тоа е скалата што Јаков ја видел. Која е таа скала? Исус е скалата. Ова Исус му вели на Натанаел, не му спомнува скала, току му вели и ќе ги видите Божиите ангели како се сигнуват и качуваат над Синот Божије. Или Синот човечки, како беше. Не е битно, важно се однесува на, на самиот Исус. Тоа е таа скала и ова е тема самата по себе за проучување, сме ја проучувале, Никако таа скала за едно скалило не допрела до земјата, ние би биле сите изгубени. А што значи тоа дека скалата допирала на самата земја? Што вели овде? Ги споил своите интереси со интереси на паднатите Адамови синови и керки, односно станал како еден од нас, станал човек, а друга, другиот крај, значи со другата рака, вели се држи за Божиот престол. И тоа е таа врска. Затоа небесата ни се отворени. И Натанаел во овој случај можел да ги почувствува тие огромни благослови што ги нуди небото, затоа што бил искрен во барењето на вистината. И како и во случајот на крштавањето Исусово, кога Отецот а, на некој начин го прифаќа Христа, така го прифаќа и Натанаел и другите ученици, а така го прифаќа и Јакова, иако Јаков направил баји голема белја. Ево сега да отвориме таму. Исус без друго и тоа му било и целта да го наврати Натанаел на случајот со Јаков. Кога би ја немало таа врска со небото, кога небесата би биле затворени, тешко на нас. Исус е тој кој со своите заслуги ги отворил небесата. Сега ќе отвараме во Битие 28 глава, тоа е случајот кога Јаков бега од дома, зошто? Сите знаеме зошто. Се послужил со измама <clears throat> на 28 глава, битие. Че значи, накратко да се подсетиме. Прво, знаете, тој бил брат-близнак на Исав, ама помлад за некоја минута. Било кажано дека постариот ќе му служи на помладиот. Значи, ветувањето од Бога било дадено дека сепак Јаков ќе го има првенството. Знаеме прво, тој ќе го земе, односно Исав самиот ќе си го даде, ќе си го продаде заради еден, една чинија леќа, првенството, а потоа за да го прими благословот Јаков од својот татко, Исак, знаеме што, што ќе се послужи с таа измама во значи, работка со, со својата мајка. Тоа било смислено заедно со, нив, со неа. И го добил благословот. Но откако Исав сватил што направил, после тоа се разлутил и рекол, ќе го убијам. Затоа Јаков бега. И сега на првиот, вториот ден таму, на тоа негово бегство, што се случува? Значи, пазите, исплашен, осамен, со чувство на вина, грижа на совест, усрамен. Тоа му било состојбата во постојан страф, пазете. Не сакал, избегнувал средба со било каков човек, бил сам со својот стап, таму вели, и избегнувал било каква средба со било кој човек, за да не се чуе, да не му пренесат на Исав каде е, па овој да дојде и да го, да го оствари оно што го замислил. Замислите ја ситуацијата во која што бил Јаков. Дали ние некој сме се нашли во една таква ситуација, осамени, изгубени, со чувство на, на вина, кој знае колку пати може. И гјаволот во таква ситуација сака да ни стави на знаење дека небото е затворено за нас. Ама не е така. Видите, најнапред први неден коментар од Патриаси и пророци. Сепак Јаков се покајал. Вели, плачеки и во длабока понизност, го признал својот грев и најсесрно се молел за некаков видлив доказ дека не е потполно напуштен, но не наоѓал никаква утех. Загубил секаква доверба во самиот себе, а се плашел дека е отврлен и од Бога. Пазите до каде дошло со размислувањето. Дека го изгубил благословот, готово е се, <clears throat> дури е отврлен и од Господа. Кој знае колку многу луѓе се нашли во една ваква ситуација. И ние самите сме се нашли. И затоа Господ видел за сходно да му го покаже Спасителот. Преку значи, тој сон што ќе му го даде. И е сега сме значи, во 28 глава, е од 10 стих. Јаков ја напушти Вирсавеа и се запати кон Харан. Значи, 28 глава, битие, 10 стих. Стигна во некое место и пренокева таму, зашто сонцето веќе беше зајдено, зеде еден камен од местото, го стави под главата и легна на тоа место. И виде сон. Скала стои на земјата, а со врвот допира до небото. И Божи ангели се искачуваат и слегуваат по неа. По неф е Господ и му зборува, че небото било отворено. Увидел Господа. Јас сум Господ Бог на твојот прататко Аврам и Бог Исаков. Значи, Бог на твојот татко. Земјата на која лежиш ке ти ја дадам тебе и на твоето потомство. За да го <clears throat> охрабри, му го повторува витувањето што го дава уште и на Аврама и Исака. Твоите потомци ќе има ќе ги има како прав на земјата, ќе се расшират на запад, исток, север, југ, преку тебе, преку твоето потомство ќе бидат благословувани сите народи на земјата. И ете, јас сум со тебе, Ке те чувам каде и да тргнеш, па ке те доведам назад во оваа земја и нема да те оставам доека него извршам оно што ти го ветив. Какво храбрување, каква една ситуација се нашол, се молел, се покаял за гревот и Господ му го отвара небото. Значи, кога ќе сгрешите, кога ќе сгрешите, не подкликнувајте на дошепнувањето од дјаволот, дека готова е со вас. Господ ве оставил. Нема веќе никакви благослови за вас. Не. Искрено, ако се покајате во молитва, и онака преку Исуса небото ни е отворено. Господ, ако треба специјално посебно, ќе ни прикаже и докаже дека небесата е отворена, дека постои тој контакт. <clears throat> а за тоа е заслужен пак Исус. И Јаков се разбуди од сонот и рече, на вистина Господ се наоѓа на ова место, а јас тоа не го знае. Да, да, тој мислил дека Господ го напушти веќе. Си уплаши и рече, колку е страшно ова место, не е друго освен Дом Божи, ова е врата небеска. Секавате, една зборуваме, зборуваме за таа врата небеска, дека нема спасение, нема влез, нема, нема 3, 4, 5 влеза на, на, за небото, само еден влезот, преку Христа Исуса. Тоа е врската, тоа е спасителот. Скалата е Исус, скалата кој што допрела и до земјата и кој што со другиот крај допира до небото. Со ова Господ покажал дека го прифаќа Јакова. Како што покажал во случајот со Натанаел и другите ученици, како што покажал и при на, на својот син во Јордан, реката Јордан. Многу убави поуки и охрабрителни поуки се сите овие за нас. Меѓутоа, за жал, ете, луѓето денеска кои што ќе отидат на светкување, значи на еден ваков празник, не знам што од сето ова ќе чујат и што всушност ќе разбират. Или главната цел е да се фати крстот, да се добија тој благослов, кобајаги, само тој што ќе го фати крстот, ќе му биде благословена годината. Небото е отворено за секој од нас, за секој еден од нив. Секој на кој што ќе поверува, ќе послуша, ќе го прими Исуса како спасител, небото за него е отворено со огромни благослови. Е, па сега, да нема пари телевизори, ама... <laughs> Што е тоа во споредба со благословите Господови? Таа радостна вест за отворената небеса е таа вест кој што и ние треба да ми ја однесеме и верувам дека им ја носим и ме ја кажуваме. И тоа кој ќе прифати, ќе прифати. Излекувањето, исцелувањето не е во таа вода од Вардар. Матна вода, која што и денеска е иста како и вчера и ќе биде иста и утре. Да. Точно така. И сега видите уште еден момент и тука ќе привршиме во дела апостолски Значи, Бог им се појавувал. На мнозина имаме многу вакви ситуации. Меѓутоа, ми беше битно да ги во оние стикови каде што се вели и се отворија небесата. И затоа ќе ослушнам, ќе го прочитам на крајот и случајот со Стефан. Првиот маченик. На Стефан му беше отворено небото да го види Господа и да го види Исуса како седи надесно од Господ. Зошто? Му беше битно на Стефан тоа за да свати дека е прифатен од Господа. После она силна проповед што ќе им ја каже на присутните, значи седма глава дела апостолски, навистина силна проповед. Ако цениме како денеска се проповеда Евангелието и ова што Стефан го проповеда, многу голема разлика. Значи, денеска мили ствари се слушаат овде, немате многу мили ствари, туку како и Петар при а, а, Пентакост, Педесетница. Така и овде Стефан ќе им каже директно, вие сте тие кои што го распнавте. Покајте се. Но тие, место да се покајат, која го чуја тоа, 54 стих, 7 значи глава дела. Многу се налутија во своите срца и чкртаа со забите на него. Да ви кажам, јас нешто слично сме многу далеко од овама, доживеав. Во Велес, кај што мала, не е многу голем град, нели Велес, мала група се адвентистите и горе-долу тие, барем домашните, мислам од Велес адвентисти, ги знаат. И точно исто беше како денеска сабота, 19 ти се фрла крстот од мостот. Тоа, мислам дека беше тој мост тука кај над автобуската, ако сте биле во Велес знаете, па тој мост тука беше. Сега има повеќе мостови, некои нови направени. А ние се вракаме од богослужение. Луѓе се уште имаше тука, као на разидување беа. Да ви кажам искрено, ја како да забележам како да чкртаа буквално со забите на нас. А одете па вие па баш на таков празник кажете им што всушност е богојавление, <laughs> што е. <laughs> Проповедат им го Евангелијето. Што ќе ви направат? Не знам. Стефана го каменувале. После една силна ваква проповед. Пети стих. А тој полн со свети дух. Погледна на небото, ја виде Божјата слава Исуса како стои одесно на Бога. Ще се отворија небесата за Стефана. И сега овде, кој го читав ово, размислувам, што мисте како оние мнози маченици истрајале во својата вера, па дури биле палени, не знам што е по-болно да бидете палени или каменувани, не знам. Не дај Боже да, да дознам некојаш, ама не знам. Ете, не знаеме како, какво време живееме и што се ќе се случува понатака во постојано време со прогонствата. Што сте како издржале? Јас верувам дека на нив Господ им го отворил небото за да го видат Исуса таму горе, како им се, сладко им се насмевнува и... Да Точно така. И вели, тој полно со свети дух погледна на небото и виде Божјата слава и Исуса како стои отесно на Бога, дури пееле песни, нели, на тие клади. И рече, еве ги гледаме отворени небесата и човечкиот син како стои одесно на Бога. Тогаш извика со силен глас, ги запнаа, е, што прават они, ги запнаа своите уши. Се прашувам дали и предходно им биле одзатнати додека проповела проповета. Ги затна своите уши и се нафрли едно, еднодушно на него. Значи биле многу еднодушни да го сотрат оверецот. И го изфрли од градот и фрла камења на него, а сведоците ги оставија своите облики до нозите на едно момче, кој што момче подосна ке стане најголемите мисионери, Савеле звани Павле. И фрлаа камење на Стефана, кој повикуваше, велејки, Господи Исусе, прими го мојот дух. Еве го тој контакт, значи се отвараат небесата и тој разговара со Исуса директно. Господи Исусе, прими го мојот дух. Тогаш падна на колена, извика со силен глас, Господи, не зема им го ова за греф. Истите зборови што Исус ќе ги упати на крстот Голготски. И кога рече тоа заспа но еден ден ќе стане, ќе се разбуди. Како и секој онако што верува во Христа. Што друго да се додаде на сето ова? Небото за нас Исус го отворил. Колку сега ние ќе ги примеме благословите од тоа небо, кој што едва чека да ни ги <clears throat> истори, знаете кој е најголемиот дар или благослов што сака да не го истори Господ во ова последно време, посебно од небото? Дарот на Светиот Дух. Тој позен дошт, кој што ни е потребен за да го завршиме дело, да Господ го заврши пред се делото кај нас, а и ние со помош Негова да го завршиме Неговото дело на земјата, за да можат уште мнозина да бидат спасени. Нека му е слава на Господа. Ова е вистинската вест за денешниот ден. Дека небесата се отворени, дека Господ не люби, дека Господ сака сите ние да бидеме спасени. И да даде Господа еден ден Сите ние ги слушнаме тие зборови што Исус ги слушнал во својот отец. Ова е мојот возлюбен син. Ова е мојот возлюбено чедо кое што е по моја воља. Нека му е слава на Господа. Амин.